Bon dia, són les 8 del matí. Bon dia, Ciutat Vella. Bon dia, Barcelona. Bon dia, àrea metropolitana, metropolitana de Barcelona. Benvingudes, benvinguts a la corneta. Dimarts, dimarts 5 de març, dimarts 5 de març del 2013 i estem en directe a l'estudi de Contrabanda FM per fer un, una nova entrega d'aquest programa antimilitarista a ritme de cabaret, mambo i circ, La Corneta. ajustant els volums a la taula, ajustant la maquinària tecnològica que permet fer aquest programa. Malauradament, ens agradaria doncs, poder-ho fer de manera més rudimentària, però aquí estem enganxats amb tres ordinadors, envoltats de tres ordinadors, ni més ni menys, i sense haver dormit pràcticament, però amb ganes, ara que som aquí, assentats eh, de, davant del micròfon, amb ganes de fer aquest programa i de que ens vulgueu acompanyar i de que us puguem acompanyar a les zones lliures de Barcelona, la corneta, de 8 a 10 del matí. Com tots els dimarts, cada setmana tenim aquí el doctor Herreis, que ens compartirà l'espai Resolució Alternativa de Conflictes. També avui recordarem la situació del soldat Bradley Manning, l'home que va filtrar els documents secrets dels Estats Units, de l'exèrcit dels Estats Units, a Wikileaks. Aquest serà el militar All-Stars d'aquesta setmana, l'heroi, sobrallo, repeteixo, l'heroi Bradley Manning. També també parlarem del club Bilderberg, Bilderberg. Tot això a la corneta. Abans, com sempre, els titulars. datos colaterales. lahaine.org Proyecto de desobediencia informativa. Los Bucaneros son la nueva alianza juvenil antifascista de Vallecas. La lucha en Grecia poco a poco se va radicalizando. El feminismo en la segunda mitad del siglo XX. Más de un millón y medio de personas anegan con su marea Portugal. Gobierno dimisión. Disturbios en Palestina. La cuestión del socialismo en Venezuela y sentir en lo más hondo cualquier injusticia sobre Cuba. rebelión.org. Destaquem els següents articles. Rebelión Ciudadana. La tercera intifada. Una chispa bastará para encenderla en el momento menos pensado. Palestina y Oriente Próximo. El contribuyente de a pie. ¿Pagan impuestos las grandes corporaciones? Cuba, el Che y la crítica desde el socialismo cubano. Conocimiento libre. Dinamarca asegura que Microsoft les debe mil millones de dólares en impuestos. Ecología social. En Indonesia también asesinan a los elefantes. México, ficción política, política ficción. El padrino mexicano. Otra página web, Boletín Armas contra las Guerras, FIAR... del colectivo de investigación sobre armas radioactivas, en el Boletín 476 del 26 de febrero de 2013 encontramos los siguientes titulares. Fracaso de la propaganda de guerra disfrazada de información. Último atentado terrorista contra la población civil en Damasco. 80 ejecutados en un canal del río de Cuec, en Alepo. Atentado en la Universidad de Alepo. Otro artículo en el mismo boletín de armas contra las guerras. Las organizaciones humanitarias ante los atentados terroristas en Damasco. en la red Voltaire, voltairenet.org, en la versión española. El artículo de portada es La tortura que nos ocultan Lee Hamilton, John Brennan y Abu Zubeida. La tierra se hunde bajo los pies de la Comisión Presidencial Investigadora sobre los atentados del 11 de septiembre. La principal fuente de su informe, Abu Zubeida, cuyas confesiones fueron producto de la tortura, ha pasado a ser considerado oficialmente como carente de valor y el agente de la CIA, que supuestamente arrestó e interrogó a Zubeida, ha reconocido que todo fue inventado. Otro artículo de voltairenet.org en portada. Obama y Putin van a repartirse el Medio Oriente El autor revela los principales parámetros de la negociación en marcha sin emitir juicios sobre la posibilidad de un acuerdo definitivo ni sobre su aplicación. en nodo50, info.nodo50.org los siguientes titulares en portada. Emilio Ellín y el crimen de Estado durante la transición. ¿Por qué somos tan pocos los anticapitalistas? Violencia. Las reuniones de individuos, aunque sean enormes, son frágiles. La multitud, a lo mejor, es ingobernable, pero a hostias se disuelve con facilidad. Los vínculos débiles están muy bien para compartir vídeos sobre gatos en algún foro, pero ningún community manager te va a convencer de que no te pires a gran velocidad cuando un psicópata uniformado se baja de su furgoneta para intentar sacarte un ojo con una bala de goma. Així comença aquest article i també es destaquen els següents articles. Primera semana desobediente del 4 al 9 de marzo. Asamblea Popular de Carabanchel. A propósito de Pepe Grillo, política y bufonería. al periódico Diagonal, diagonalperiódico.net, titula en portada La 2 dejó de emitir el programa I más una semana después de la denuncia por publicidad encubierta ere en el motor del empleo. Corrupción sin consecuencias legales. A la tele.cat, en portada tenim el vídeo de la manifestació del 23 de febrer per la justícia social. Fem-nos fortes, fem-nos juntes, la nit és nostra. De l'acció feminista i una protesta a Barcelona contra la venda de llibres homòfobs al Corte Inglés el militar All Stars d'aquesta setmana, d'aquest dimarts a la Corneta, és el soldat Bradley Manning. El soldat que, segons ell mateix va declarar, fa molts pocs dies s'ha declarat, s'ha autoinculpat, bueno, s'ha declarat culpable de les filtracions que va fer a Wikileaks d'aquells cables, aquells teletips i tota aquella informació que va difondre la pàgina web de Wikileaks. Finalment, després de bé, doncs, mil dies, mil dies d'arrest, mil dies d'empresonament, això són doncs, més de dos anys, va haver de doncs, declarar ja per encarar un judici amb un tribunal militar. Recordem que Bradley Manning està arrestat des del mes de maig del 2010 se'l va arrestar a Bagdad, a Iraq, on treballava com a informàtic pel Departament doncs, d'Intel·ligència doncs, de l'exèrcit dels Estats Units i des de llavors acusat de fer aquestes filtracions ha estat empresonat i, com us deia, se l'acusa de 22 càrrecs i que doncs ha començat a, a declarar i per tant finalment ha tingut una acusació oficial i doncs es podrà preparar aquest judici. També per primera vegada el mes de desembre, això fa una miqueta més, va declarar l'advocat de Bradley Manning, David Combs, amb un acte públic del qual escoltarem avui la presentació que va fer el mateix advocat de Bradley Manning està en anglès i després farem una traducció però això serà després ara ens trobem en eh, la secció militar All Stars i merescudament doncs, eh, amb tots els honors se l'endú a aquest soldat Bradley Manning que potser doncs eh, sense saber-ho està formant part d'un uh, procés més secret, més ampli d'algun mm, tipus de maniobra dels serveis secrets dels Estats Units i d'altres entitats i organismes secrets, doncs és possible. Però eh, nosaltres pensem que aquest soldat va fer l'acció individualment, lliurement, pensant que havia de doncs, fer pública aquesta informació de l'exèrcit dels Estats Units eh, l'opinió de tot el món per generar un debat i doncs, encara que hi és soldat doncs, per fer denúncia de les situacions de violacions dels drets humans i de crims de guerra que s'estaven cometent com vam poder veure amb eh, aquell vídeo dels de, els helicòpters que va ser doncs, el primer el primer document, en aquest cas audiovisual, que es va difondre a través de Wikileaks, però també doncs, amb altres documents, milers de documents, que es van anar filtrant a través d'aquest portal de Wikileaks. Per tant, ens alegrem que tingués la valentia de fer aquesta filtració, Bradley Manning, i li desitgem tota la sort en aquest procés judicial que, si tot, tot va bé, en aquest Consell de Guerra, <laughs> perquè és un tribunal militar que el jutjarà, el mes de juny ja hauran de començar doncs, els procediments habituals de, del que és el judici en si. De moment estan declarant i després, amb aquest àudio que escoltarem de l'advocat del mateix Bradley Manning, doncs entrarem en més detalls. De moment, el nostre suport al soldat Bradley Manning des de La Corneta. Militars, all stars. Són les 8 i 20 minuts i continuem en directe a la corneta de Contraband FM. Com tots els dimarts, de 8 a 10 del matí. referente occidental de Corea. Corre el año 51. Detrás corre el 52. El 50 ya no corre. El célebre general Archibald Waving se hace cargo del cuarto ejército. Ya perdió tres. Madrugada del 11 de marzo, Waving llega a Laichu y trata de establecer campamento, pero no puede, está prohibido acampar. Se interna en la selva, camuflado con ramas y hojas. Sus propios soldados tardan tres semanas en encontrarlo. Es entonces cuando pronuncia su célebre frase, si no ganamos, estamos perdidos. Continúa su avance hasta la ciudad de Pichang poco después de que el enemigo ha procedido a su evacuación. Es entonces cuando pronuncia su célebre frase, han evacuado en mis propias narices. El 18 de abril, la famosa estrella de Hollywood Mary Simmons visita el frente de batalla y canta y baila para los soldados. Waving, agradecido, jura bombardear Hollywood. El 26 de abril, el enemigo inicia una gran contraofensiva. Por la mañana, Waving pronuncia su célebre frase, la pluma del águila jamás será una gota de aceite. Esa misma tarde se lo llevan al manicomio. Mientras tanto, en uno de los escenarios de la lucha, un valeroso grupo enviado por el general Waving atraviesa la metralla enemiga para cumplir una arriesgada misión. Nos detendremos aquí. Detrás de aquella colina debe estar el enemigo. ¿El enemigo? Sí. No le tengo miedo si es uno solo. No, no, no, no, no, no. no. Acamparemos aquí hasta el amanecer y entonces habrá llegado la hora de cumplir con la misión que nos encomendó el general Waving. Corneta, toque acampar. Acampar. Me temo que no podamos cumplir con nuestra misión de mañana. Me temo que no estemos a la altura del valor de nuestro regimiento. Me temo que así sea. Después de todo, somos solamente los músicos de la banda. Me temo, me temo, nunca sacamos Deberíamos cantar algo para darnos valor. ¿Pero qué cantar, mi sargento? La canción del séptimo regimiento. El séptimo regimiento es de todos el mejor. El séptimo regimiento es de todos el mejor. Sus hombres son valientes y feroces en combate. Vencen en el frente o mueren con honor. Corneta, toque, alerta, bombas. ¿Eso qué es? Cuidado con las bombas. Iremos al frente, iremos todos al frente, con nuestro fusil y nuestro coraje, con nuestro fusil y nuestro coraje. enfrentaremos, enfrentaremos al enemigo ese se feroz. con sus armas relucientes, sediento de sangre, de nuestra sangre, y nos van a matar a todos. todos. El séptimo regimiento es de todos el mejor. El séptimo regimiento es de todos el mejor sargento, la verdad, la estamos pasando bomba. Qué lejos está mi casa en Cincinnati. ¿Y por qué no te mudas al centro? en Cincinnati. Estará Molly aguardándome. Cuando vuelva a casa en Cincinnati, estará Molly aguardándome Espero mm. que la guerra dure mucho. Iremos al frente, iremos todos al frente. Los enemigos dispararán, los enemigos dispararán sus armas. Oiremos los gritos de nuestros heridos, agonizantes. <laughs> una bomba fugaz. Va a ser muy difícil cumplir con nuestra misión de mañana. Y bueno, vayamos de tarde. Iremos al frente, las bombas caerán a nuestro alrededor y alguna caerá donde estemos nosotros. Ya amanece. Andando ha llegado la hora de cumplir con la misión que nos encomendó el general Waving. Me dijo, Vayan hasta donde está el enemigo y háganlo huir. Yo le dije, general, solo tenemos nuestra música. Me dijo, si con eso no huyen es porque son sordos. ¿Se acuerdan de la canción que nos cantaba el general? Al enemigo nunca le damos tregua, siempre se la pedimos. El séptimo regimiento es de todos el mejor. El séptimo regimiento es de todos el mejor. Lástima que sea del enemigo. Les Lutiers amb aquest doncs, fragment d'un espectacle En aquest cas, a les queixes titula Sèptimo de Cavalleria. I a propòsit d'aquest grup de música així humorístic, tinc un article del de, Manuel Ribas que va publicar el dissabte passat amb un diari, que no diré el nom, però sí que, que m'han agradat algunes frases que ha escrit i titula La risa tonta. És un article en el que analitza les formes Mm, dialèctiques i humorístiques del ministre de Hacienda, el ministre Cristóbal Montoro, el ministre d'Hisenda. I la part que tinc sobrellada, que destaco, és al final, on diu ese mal humor hacia la disidencia és una forma pervertida de humor, un humor confiscado, el del capitalismo, cascarrabias, al que no le quadren les crítiques». Su ironía es la de quien retuerce el cuello en el hemiciclo a gallinas de goma, mientras los grandes depredadores oscurecen el cielo. Vivimos en un tiempo en que todo mete miedo. También la risa del que manda, sobre todo, dicho sea de paso, cuando la risa le sale tonta. I d'aquestes paraules de l'escriptor gallec Manuel Ribas, del qual suggeríem la setmana passada la novel·la Todo es silencio, ens n'anem a als Estats Units amb la... no va dir roda de premsa, però no, no va ser una roda de premsa, va ser un acte que es va fer en una església a la All Souls Church, Iglesia de Todos los Espíritus, suposo, que podríem traduir de la ciutat de Washington el dia 3 de desembre del 2012. Aquí es va presentar l'advocat de Bradley Manning, David Combs. Per primera vegada feia doncs, unes declaracions a nivell públic en les que parla de la situació d'aquest judici, com abans us comentava, a el soldat Bradley Manning acusat, <clears throat> acusat de fer la filtració dels documents a Wikileaks que impliquen doncs, a, a la seguretat dels Estats Units, segons diuen, i que, doncs, com he dit abans, van suposar doncs, milers i milers de documents referits a la guerra d'Iraq, la guerra d'Afganistan, entre d'altres documents secrets que va sostreure dels ordinadors de l'exèrcit nord-americà. Bé, doncs escoltem aquesta presentació que fa l'advocat David Combs amb el papelazo que li toca perquè aquest, doncs, se suposa que és el judici més important de la història dels Estats Units, com a mínim el judici més important d'un tribunal militar, i, per tant, en aquest Consell de Guerra, aquest home tindrà <laughs> bastanta feina i ara ens explica les seves impressions en, la, en el primer contacte que té amb, amb l'opinió pública. Anem a escoltar-lo. Són... A veure, ara, ara no veig aquí la llargada de, de l'àudio, però no dura massa. De, 10 minutets, em sembla. I després prefereixo fer la traducció al final d'alguna part rellevant i no, no xafar-lo i bueno, qui, el, qui el pugui entendre pues, així pot seguir doncs, la veu original de David Combs, l'advocat de Bradley Manning. And now the man of the hour, David Coombs, Bradley Manning's defense attorney. This is his first public presentation. He's lieutenant colonel in the Army Reserves. He's done 12 years of active duty. He's been practicing and teaching criminal law for 15 years, and he's highly respected by his peers and colleagues. As I said, this is the first public presentation that David Coombs is making, and we'll be taking a few uh, questions from the press, not from the audience, but from the press after his presentation. Ladies and gentlemen, please welcome David Coombs. Well, I, I really appreciate the, the, turnout here and especially the turnout by the press. Thank you for that. As many of you know, I, I have not uh, participated in any public events before today. I also avoid any interviews with the media. And it was and still is my belief that Bradley Manning deserves an attorney that is focused on what is happening in the courtroom and only what is happening in the courtroom. And that is why I have chosen not to do media interviews at this point. But today, however, marks a milestone. And it was actually supposed to be an ending point, really, to the motions hearings uh, that we were going through. And it would mark the end of the motions phase, working our way into the trial phase. And the motion that we were doing, and, and unfortunately still are, is the unlawful pretrial punishment motion. And it's taken longer than expected, but I must tell you, I'm not really that disappointed by that. I'm enjoying my opportunity to cross examine those who had Bradley Manning in those conditions for nine months. As I take an opportunity, though, to reflect on the last two years, I think it's, it's fitting that we're here today at the end of the motion phase with a motion that really brought the world's attention to this case. And that was how Bradley Manning was being treated. Brad's treatment at Quantico will forever be etched, I believe, in our nation's history as a disgraceful moment in time. Not only was it stupid and counterproductive, it was criminal. An entire group of individuals who I no doubt are honorable men and women chose to turn a blind eye to how Bradley was being treated. Those who could affect change did not. They were more concerned about how the attention might be put on them if something happened to Brad as opposed to what was their conduct doing to Brad. But it turns out those same people cared about something more. And what they turned out to care about more was the media impact. And for that, I must thank each and every one of you here today. I must thank each and every one who is listening or watching. Because without you, change would not have happened. Your actions resulted in Brad being moved from Quantico to Fort Leavenworth. Make no mistake about that. And with your actions, the draconian conditions that he lived under for nine months came to an end. The magical waters of Fort Leavenworth apparently healed him and he was no longer required to live in the conditions that he was in. Now, we all know Brad cannot be here tonight, but he knows tonight is happening. And he wanted me to personally thank each and every one of you. Thank you for taking the time to write to him, for signing petitions, for attending marches, rallies, and other public events. Thank you for writing to the military and to our government complaining about his conditions. Thank you for donating to his legal defense, for volunteering at Courage to Resist and the Bradley Manning Support Network. But most of all, he wanted me to thank you for caring, caring about him. The battle that we have waged for the last two years could not have been fought without your help and it has been a hard fight so far. We are currently at over 450 appellate exhibits in this case, and that amounts to just over 20,000 pages of written motions and attachments. I am confident by the time this case comes to a conclusion, the record of trial will be the longest record of trial in our military's history. And that record will reflect one thing that we fought at every turn, at every opportunity, and we fought to ensure that Brad received a fair trial. Now, my office website can keep track of a few things, and I want to share some numbers with you that I am personally, um, I guess, happy to see. And that is over 764,000 people to date have gone and read at least something about Brad on my webpage. We've received over 72,000 pieces of mail for Brad since his beginning in confinement. Over 14,000 individuals have donated to either Courage to Resist or the Bradley Manning Defense Fund. And 754 supporters have donated directly to his legal defense fund managed by my office. And today, I want to take the opportunity to thank you. Thank you for getting involved. Thank you for taking the time out of your busy life, not only to be here today and to listen to what I'm saying, but thank you for caring about Brad. Thank you. When I'm in the courtroom, I stand up and I look to my right. And I see the United States government, the United States government with all of its resources, all of its personnel, I see them standing against me and Brad. And I have to admit to you, that can be rather intimidating. And I was intimidated. Especially when the President of the United States says, your client broke the law especially when Congress members say your client deserves the death penalty. I want to tell you, though, today, as I stand here, I'm no longer intimidated. I am not intimidated because when I stand up, I know I'm not standing alone. I know I'm not alone because I turn around and I see the support behind me. I see members here today in the audience that are there every time we have a court hearing. I see my, what I now I'm going to affectionately call the Truth Battalion. Those who wear nothing but a, well, they wear other things, but they wear a black shirt. It has the word truth on it. And they're behind me. And when I look there, I know that I also have unlimited personnel and unlimited resources. But perhaps the best evidence for me that I am not standing alone when I stand for Brad is a website called iambradleymanning.org. I personally have to tell you, I go to this site at least once a day. I go to the site when I need to recharge my batteries after working a long day on the case. And I just peruse the photographs people with a simple statement in front of their face I am Bradley Manning. It's amazing the power of those simple words. What that, those words mean to each individual, I do not know. But I want to take a moment to share with you what that may mean to Brad. During our countless conversations, I had an opportunity to talk to him about his future. And I said, Brad, what do you want to do when this eventually comes to an end? And he told me that his dream would be to go to college, to get a degree. And as a young man, at that time he was 23, that makes sense. We all know that college degrees are pretty much the ticket to a productive future. So I asked Brad, well, with that degree, what do you plan on doing? And he said, I want to go into public service. And I asked him what he meant by that. He said, I, I want to join some sort of campaign group, go into public service, and perhaps one day run for public office. And I asked Brad, why would he want to do that? And he said, I want to make a difference. I want to make a difference in this world. I can tell you that standing here today, I hope that someday soon Brad can go to college. I hope someday soon he can, in fact, go into public service. But I am confident as I stand here today that Brad doesn't have to worry about making a difference in this world. He has made a difference. Last Tuesday, the President of the United States signed into law the Whistleblower Protection Enhancement Act. As President Obama was signing this bill into law, Brad and I were in a courtroom for the start of his unlawful pretrial punishment motion. How can you reconcile the two? I don't know the answer to that question. One of uh, our nation's most famous whistleblowers, Daniel Ellsberg, has on multiple occasions spoken out for Brad. History has been the ultimate judge of his courage and sacrifice. History has judged him well. I hope that history will judge Private First Class Bradley Manning in a similar light. I thank you for coming here today. I thank you for listening to me. La veu de l'advocat del soldat Bradley Manning acusat de la filtració dels documents de l'exèrcit dels Estats Units a Wikileaks. d'entrar en la ràpida traducció de, del que ha dit a eh, David Combs, a, a l'advocat de Manning. Mm, molt breument, només recordar que eh, els documents principals que va fer públics Wikileaks i que va filtrar eh, Bradley Manning, doncs mm, segons ell mateix doncs, ha reconegut podríem destacar com a 1, 2, 3, 4, 5. El vídeo titulat Collateral Murder, que ja havia apuntat abans, és aquest vídeo militar secret d'un helicòpter de l'exèrcit dels Estats Units que mata a 12 persones a Bagdad eh, entre les quals doncs, eh, hi han periodistes i també inclús dos infants en aquella furgoneta que és doncs, mm, acribillada per aquest helicòpter això va ser el 2009. Es publicaria el 2010, el vídeo. L'altre és War Diary, Iraq War Logs, documents militars secrets de la guerra i l'ocupació de l'Iraq, de gener 2004 a desembre 2009. La publicació seria el mateix mes de juliol de 2010 tres mesos després d'aquest vídeo Collateral Murder de l'helicòpter de Bagdad. També els cables, Cablegate, 250.000 teletips secrets de les ambaixades diplomàtiques dels Estats Units arreu del món i això es publica l'any 2011. I per últim destaquem The Guantanamo Files, els dossiers secrets amb data entre 2002 i 2009, corresponent a 758 presoners del total de 779 de Guantànamo. Es faria públic el 2011, l'abril del 2011. corneta els dimarts de 8 a 10 del matí a Contrabanda FM. I som en directe un dimarts més a les 8 i 49 minuts. I abans de que tinguem aquí amb nosaltres el doctor Reis per compartir la secció Resolució Alternativa de Conflictes, vaig molt ràpidament a sobrellar doncs, quatre frases importants de les que ha dit l'advocat de Bradley Manning, David Combs. David Combs. Eh, bé, mm, remarcar que no havia participat en cap aconteixement públic fins a, al dia del 3 de desembre del 2012 i que, segons diu, creu que Bradley Manning es mereix un advocat que es centri en els jutjats i només en el que va ser els jutjats i això és el que he decidit i estic fent. Per aquest motiu no ha donat doncs, entrevistes, no ha permès, eh, no ha acceptat entrevistes als mitjans de comunicació. També diu que se suposa que en aquests moments acabar una etapa i en comença una altra en aquest procés il·legal i de càstig en el que, com a advocat, té l'oportunitat d'assenyalar aquells que han maltractat a eh, Bradley Manning durant tants mesos a la presó, especialment a la presó militar de Quantico, a Virgínia, durant el 2010, on va estar empresonat, recordo, doncs, en situacions de pràcticament de tortura i d'aïllament. Bueno, per anar acabant eh, aquesta traducció, també hauríem d'apuntar que diu que eh, el, els membres del Congrés dels Estats Units van eh, mm, cridar, van fer una crida a favor de la pena de mort mm, molts dels seus eh, membres de, del, del Congrés dels Estats Units reclamaven la pena de mort a Bradley Manning, en aquest soldat nosaltres des d'aquí, des de la corneta, doncs, mm, recordem que doncs, ens sembla que és més que res un, un heroi i que és un exemple per tothom que pensi que ha de fer pública informació que el seu estat doncs, amaga, ja sigui l'espanyol, ja sigui el nord-americà. Eh, al mateix temps, ja hem dit abans que eh, l'advocat David Combs el que deia és que eh, se l'havia tractat de manera criminal quan, quan havia estat a la presó i a, aquí ens trobarem amb, amb un debat doncs, eh, amb molta política pel mig mm, per molt que curiosament també defensi a, a, a aquest advocat amb una part de l'àudio que no m'ha escoltat que és el torn final on permet que se li facin preguntes per part de la premsa present en aquesta església de Washington on es feia l'acte i també doncs, els presents i defensava els consells mm, militars, els tribunals militars com mm, més justos que, que els penals civils, cosa curiosa, però bueno, ja hem dit que s'haurà d'anar veient doncs, quin és el perfil que té aquest advocat, però en qualsevol cas nosaltres continuarem recolzant el soldat Bradley Manning i també doncs, podreu trobar informació a la pàgina web bradleymanning.org. Són les 8 i 54 minuts i en uns segons saludarem al doctor Herr Reis per compartir la secció Resolució Alternativa de Conflictes. bon dia, doctor Herreis. Bon dia. Doctor Herreis, ens escolta. El sento molt poc, senyor Jordi, no sé si podrem parlar. Vale, doncs aviam si regulo una miqueta això perquè... Ara, ara, ara. Sí, ara pica per tot arreu, ja li asseguro jo. Tenim ah. aquí els búmetres en vermell, però en fi, ja ho aniré, ho aniré arreglant, ho aniré arreglant, això. Com es troba? <laughs> com, com ha anat aquest congrés? Segueix fora de, de la ciutat? Sí, va bé, va bé. Molt bé. Doncs què li sembla? Continuem per la negociació que estàvem parlant la setmana passada i potser hauríem de recordar això del bargain set perquè entre que fem una connexió telefònica i que som novatos amb això de la, de la mediació i la negociació i aquesta resolució alternativa de conflictes, potser uh -huh. més d'un, com jo, doncs no va entendre això del bargain set. Ens ho podries recordar? Bargain Set, Bargain Set. El Bargain Set, sí, el Bargain Set és, eh, una, una expressió en anglès que pot dir alguna cosa així com la, el set o la preparació de, del regateo, bargain en anglès és regateo, regateig, mm -hmm. i set podria ser, bueno, l'establiment, no? O, sí, la, en canvi, una, una traducció més digna seria la preparació, preparació la preparació del regateo. -huh. Mm. I bé, aclarir-ho, pues, la preparació del regateo és el que es diria eh, el que és la preparació estratègica per afrontar la, la negociació i són, és una preparació que consta de vuit punts, potser ha quedat més clara, eh, Jordi? Sí, sí, és que m'havia quedat ara una mica penjat amb la possible traducció de regateo. Ah! I no la trobava, però bueno, ja ho entenem. Aquí som bilingües i ja ho entenem. Continuem Val, endavant. regateo en el sentit de regateig, no? De... Sí, sí, era només trobar la paraula. El, el significat jo crec que l'hem entès tots. Val, val. Em, em senten bé? És que jo sento molt soroll de fons. El sentim perfectament. Sí, val, doncs Mi, recorren les passada. línies d'aquest puest on estic, d'aquest congrés, els congressos, a les ciències socials sempre hi ha molts congressos, saps vostè, senyor Jordi? Sí. Sempre. L'important és que es diguin les menys tonteries possibles, però bueno, no, no sé si aquest cop ho estem logrant. Bé, el, li, li asseguro que se l'escolta molt bé. Potser a mi m'escolta una mica baix, però millor que, que l'escoltem perfectament a vostè, sense aquelles interferències que, que fa la telefonia mòbil, com la setmana passada. Avui es ah. nota ah. que estem amb un fixe i això va, sí. més, va, va més finet. I... Val, val, val. val. Sí, I... aquest, hotel, aquest, aquest hotel és, mi, és, és bo, és un bon hotel, tenen bones, bones, bones, bones comunicacions. Bueno, pues si, li, si em permet que ja entrem en matèria, sí? Sí, sí, sí. M'ha dit son, que són 8 punts i jo no he fet els deures i, i, i això que els va dir la setmana passada molt ràpidament, però no me n'en recordo. O sigui que, si us plau, si ens ho pots recordar, quins són aquests 8 passos, aquests 8 punts de la negociació? Sí, aviam, el que implica el bargain set, pues, implica 8 punts, que són eh, determinar... Però abans m'agradaria introduir una sèrie de coses que són necessaris per, per entendre el bargain set. Molt bé. Sí? D'acord. Va, molt bé. Doncs, mira, primer, primer cal tindre en compte que a, a, a l'hora de, de poder negociar parlem de dos tipus de negociació, d'acord? Tenim la negociació que es diu distributiva, val? en el qual es se'n una negociació de suma zero, perquè el que guanya una part és la que perd l'altra part. La negociació distributiva és una negociació de tipus competitiu. Vostè se recorda dels estils d'afrontament de, del conflicte que vam fer ja en el seu moment? Sí. Doncs la negociació distributiva seria quan jo utilitzo un estil competitiu en el qual jo vull sortir guanyant eh, doncs a mercès de, de l'altra part. Mm? En, aquests, en aquestes negociacions no s'amplien els assumptes a negociar, els objectes de negociació, i eh, només bàsicament es treballa amb un sol objecte de negociació. Val? Perquè, perquè es fiqui, potser vostè, per fer un exemple, seria, per exemple, si jo em vull, vull comprar vostè la, eh, la, seva, la seva bici de segona mà, sí? pues l'únic que podríem discutir, si fóssim una negociació distributiva, seria el preu. Uh mhm. -huh. M'explico? El sí. preu. És a dir, només hi ha, hi ha un sol objecte de negociació i aquest objecte de negociació és el que es discuteix. Llavors, per exemple, si vostè em demana, eh, no sé, 150 euros per la seva bici i jo li pago 100, li vull pagar 100 i al final es queda amb 100 euros i jo li compro per 100 euros, es diu de suma zero perquè Eh, el, el valor total de la, de la negociació han sigut d'aquests 150 euros, val? han sigut menys 50 euros per vostè, més 50 euros per mi. Què vol dir això? Vostè ha perdut aquells 50 euros que volia i els he guanyat jo, perquè no els hi he pagat. M'explico? Sí. Això se'n diu de negociacions distributives o de suma zero. És a dir, no s'afegeix valor a la negociació. Val? Hi ha algun altre tipus de negociació, que són les negociacions que se'n diuen col·laboratives, en els quals s'afegeix valor a la negociació. Però perquè això passi, és a dir, perquè no sigui una negociació de suma zero, és important que jo, el que, jo o la, vostè, és igual, pensi més assumptes de negociar. És a dir, dintre de la pròpia compra-venta de la, de la seva bicicleta poden haver-hi molts més assumptes que jo puc posar sobre la taula de negociació. M'explico? Sí. Per exemple, eh, podem parlar no només del preu, com a assumpte negociador, sinó que podem parlar de la forma de pagar-li a vostè, val? Si, eh, si trenco, tranco, o, o, o a places, o a, o a terminis, com es diria ara. Podem parlar també si vostè... Jo puc comprar-li la bici, però sota les condicions de que vostè la podrà utilitzar, també podem parlar de si o vostè també em pot oferir recanvis que té eh, guardats, que jo no utilitzarà de la bici i, ficar-la sobre, sobre la taula de la negociació. És a dir, si nosaltres comencem a pensar més assumptes a negociar, és a dir, més punts per ficar en el procés de negociació, la, la negociació quedarà molt més enriquida ja no estarem parlant només del preu de 100, 100 euros o 150, sinó que parlarem de moltes més coses. Parlarem dels terminis de pagament, parlarem de si vostè pot utilitzar una bici un cop me la van a mi o no, parlarem dels recanvis, <clears throat> etc, etc. Entén vostè? Ha quedat claríssim. Vale, això és molt, molt important a l'hora de preparar negociacions, perquè a mi em permetrà obrir el ventall. Mm. Val? i em permetrà que no només parlem de preu, sinó que realment l'outcome que es diu, és a dir, el valor total de la negociació quedi molt ampliat. En aquest cas podrem, podríem vostè i jo acordar que al final jo li, din, li dono 120 euros per la seva bici o vostè me la deixa per fer, és igual, però sota les condicions de cada... Els fins de setmana vostè podrà fer ús de la bicicleta i, a més a més, aquestes rodes que vostè, o aquests recanvis que té exclusius per la bici, doncs a mi vostè me'ls cedeix o gratuïtament o a canvi d'altres coses. No sé, a canvi de preus o d'un preu molt mòdic o a canvi de, no sé, d'algun servei que jo lo pugui oferir, eh, com per exemple guardar en el meu garratge la seva nova bici. Entén el tu? Sí, sembla bastant senzillet, diguéssim. On, on estaria el problema, diguéssim, entre les negociacions distributives i les col·laboratives en, en poder decidir aquest únic punt a negociar en el cas de les distributives o, o al saber doncs, oferir doncs, avantatges, eh, aspectes que a l'altra persona li puguin interessar també? On, quin seria el problema que ens trobaríem? Perquè, ah, dit així, doncs sembla senzill, no? Correcte. El problema està en que, amb, la, amb, amb la mandra a pensar. És a dir, no, normalment eh, ens trobem que quan, quan anem a negociar ens trobem que les parts utilitzen eh, distributives, és a dir, no han pensat més objectes de negociació i, en conseqüència, només es discuteix una cosa. Això, això per exemple, es veu molt clar en processos, en, en l'entorn laboral, es veu claríssim, val? en processos, amb, amb negociacions d'aquest de convenis col·lectius, es veu molt clar, només es discuteix l'increment de l'IPC o l'increment dels sous i poca cosa més, d'acord? I l'empresa només vol negociar aquest aspecte, no, no, té altres, no té en compte altres aspectes, i llavors les, les, les negociacions queden molt empodrides, i llavors a eh, la taula de negociació normalment guanya la part o que té més poder o que, o, o que, o que ha utilitzat algunes estratagemes per pressionar l'altra part. I, i aquest és, aquí radica, radica el problema, perquè si jo em preparo, penso sobre la negociació i aporto opcions creatives, segurament ho podré oferir coses a l'altra part que digui, escolta, doncs no està malament aquesta idea. M'explico? Bàsicament és amb la capacitat de pensar abans sobre el que l'altra part li pot interessar i que a mi també m'interessa. Molt bé. I en, en quant a la, a la relació que, que apuntava entre poder i negociació, mm. què ens pot dir? Val, sí, aquesta és una de les grans crítiques dels, que no, no, no li volia comentar abans, val? Per, per, no, per no enfonsar la il·lusió, diguem, de les coses, però una de les grans crítiques que té els mètodes, mètodes alternatius de resolució és que moltes vegades deixa el descobert, o, o s'entén així, no sempre és veritat, ni molt menys, però a vegades s'entén així, deixa, de, sense protegir a la part més dèbil. Què significa això? Pues que si jo tinc moltes eines per fer pressió, sobretot en joc brut, vale? i parlant pur, purament de la negociació, com per exemple eh, mostres de poder, pressions de tercers, etc etc. pues com que no hi ha un tercer pel mig que utilitzi eh, el, que, el que es diu el marc de drets, mm? pues, si l'altra, la part dèbil no s'ha preparat bé la negociació, pues, moltes vegades pues, la, part, la, part, la part més poderosa pot guanyar. Que, de fet, hi ha, hi ha formes hi ha formes per poder negociar amb, amb situació dèbil, que es diu. Val? Però primer, una ha de fer un diagnòstic de amb, quin, amb quina posició està. Moltes vegades jo crec que estic en la posició dèbil, i mm, estic en posició més forta del que em penso, el que passa és que no he preparat bé la negociació, d'acord? Sí. Eh, llavors, eh, per negociar en posició dèbil, primer es diu, sobretot que treballis això que hem estat fent. És a dir, parlar, intentar eh, convertir les negociacions eh, distributives amb integratives, és a dir, les negociacions de suma zero amb negociacions de multiassuntos, val? perquè d'aquesta forma jo tindré jo tindré un, podré crear una sèrie d'assumptes que potser l'altra part no, ha, no hi ha pensat i que sí que li poden interessar i això pot fer que jo deixi de negociar en posició de débil. Mm -hmm. Val? Ens, ens vol comentar sense allargar-se massa amb, amb, amb l'explicació, no? però sí comentar algun exemple a, a nivell de titular o, o, o un parell de negociació perquè puguem veure doncs, imaginar una mica més la situació de les parts? Sí, per exemple, que, eh, que, en, amb un exemple de negociació de negociació. Sí, on es vegi, on, on es pugui visualitzar bé el, el que és a, eh, el nivell d'autonomia o el poder de les parts i la força que tindran després a l'hora de negociar. Mm, val, però vol vostè un cas real o me l'invento? Bon, com vulgui. Si és real, doncs potser doncs pot ser més interessant, no sé. Val, Bueno, bueno Mirri, pues, sense anar més lluny, pues, eh, sense anar més lluny, pues, un, un, un familiar ha tingut que recentment que renegociar el lloguer de, de, de, de, de, bueno, de, amb una vot, ha, renegoci, ha renegociat el lloguer amb, amb el seu, com se'n diu en català això? La, la ah. vivenda, vol dir? Sí, el lloguer, sí, la vivenda, no? El que té el pis, com es diu? El propietari, l'arrendador... L'arrendador, això, sí. Sí, sí l'arrendador va tindre que renegociar l'arrendador, amb l'arrendador el, pre, el preu, perquè es veu que l'arrendador li volia pujar oh. li volia pujar el lloguer per l'ITC aquest del, dels, dels, dels nassos, sí? Sí, sí. Llavors, clar, evidentment, doncs, un pensa, sí, clar, el, el, el llogater és el que sempre està en posició dèbil, llavors el, el meu nebot em va trucar i jo li vaig dir, no, no, espera, espera, espera! Mm-hmm. Espera! Mm -hmm anarmitza eh, com estan les coses. Val? I el primer que li vaig dir és, mira altres opcions, mira com està el mercat del lloguer. Val? Després, mira eh, que si hi ha algun tipus de reformes a fer a la casa. Mira eh, o intent, intenta averiguar eh, com està la, de què es dedica aquest senyor i quina és la seva, la seva situació financera. Eh, és, és a dir, li vaig, li vaig començar a, a, Eh, induir a que m'hi una sèrie de coses per ell a l'hora de renegociar el contracte, és a dir, aquest increment pogués parlar en propietat. Val? I al final van quedar de que no li pujava l'IPC i que a canvi li faria al llarg d'aquest any una reforma com un pati interior que té que li pintaria les, les parets Bueno, no potser... <laughs> Clar, això depèn de, de la situació de la que partissin, però se suposa que, tal com estan les coses, haurien de baixar tots els lloguers, no? S'haurien de, de ne negociar a la baixa. Correcte, correcte, però ni li com estan les coses. Jo ho vaig fer i, i amb una senzilla carta ho vaig aconseguir. A, aviam, expliqui com ho va fer això, vostè. Sí, sí, escrivint una carta només. Amb una, ah, senzi una senzilla carta molt de, de patró, diguéssim, molt estàndard, diguéssim, on no, no deia res, però sí que feia una proposta de rebaixa, i mm, ho van acceptar. Ah, doncs ni res, doncs res. Li, li proposava algú a canvi o simplement va ser, es va pujar de genolls? <laughs> No, no, no, això no ho faria, però no, no, ni ens van veure. Va ser tot a través d'una carta per correu electrònic. Ah, I doncs no em van ni respondre. Simplement al cap de dos mesos el lloguer havia baixat. Molt bé. Doncs... Amb, amb la quantitat que jo proposava. Doncs bueno, una, doncs. una de les que proposava. De fet, de fet, no, va, no em van rebaixar el que jo deia, uh -huh. però sí que ho van rebaixar. Doncs molt bé, doncs, mira, això, és, això és un, un, un clar cas de persuasió, no sé si s'arriba a la negociació, perquè no sé si ho, ho faria exactament, però de, de, de, de diàleg, no? d'entesa a través del diàleg. Molt bé, molt bé, perfecte. Sí, sí, sí. En aquest cas el meu nebot va tindre que articular més coses, més elements, però al final van arribar a aquesta entesa. I eh, amb, amb, teòricament, la figura de poder, de, del, de, de, de l'amo de la casa. Mm? Sí. I doncs, quan... A, eh, digui, digui, digui, digui, digui, No, no, que, que l'he deiat quan s'arrencava, perdoni. <laughs> digui. Ah, eh, no, Com que no ens veiem, és difícil anticipar quan, quan anem a arrencar amb la frase, però en... digui, digui, sisplau. Ah, no, doncs anava, anava a continuar amb això. Vale, llavors, eh, Mm, sí queda clar això de les negociacions distributives mm, i integratives, perfecte. Passem al següent punt, que és molt important. És, de cada assumpte de negociació que jo vull posar sobre la taula a l'hora de negociar, tinc que preparar-me el que són els límits. Val? Què vol dir això? Aviam, li explico. Imaginem que vostè, eh, vostè estem en, en, en aquest cas de la compraventa de la seva bicicleta, d'acord? Jo a l'hora de, de... Abans d'entrar a parlar amb vostè, sí. tindré que eh, saber quin és el màxim que vull pagar de preu per la seva bicicleta, val? Sí? I quin mm. és el preu perfecte que jo podria pagar i que trobo adequat per pagar-li a vostè la bicicleta. Sí, em sembla que això vam tocar una mica quan va posar l'exemple força interessant de les negociacions entre el govern català i el govern central espanyol per l'Estatut d'Autonomia, no? Correcte, sí, és mm. algo similar, va, però diguem-ne, és, és una mica més senzill en aquest aspecte. És a dir, per, això se'n diu els punts límits i els, els punts de ruptura. Val? És a dir, i, i, eh, un punt de ruptura, que es diu que és el punt límit, correcte, i el punt més favorable. Per mi, el punt més favorable per pagar la seva bicicleta serien aquests 100 euros. He trobat just que vostè rebi aquests 100 euros per la seva bicicleta, d'acord? Això seria el punt més favorable per mi. El punt límit seria, per exemple, 130 euros. si no n'hi pagaria mai que més, més de 130 euros per la seva punyetera bicicleta. Val? Bueno, li, li canvio el seient, li posaré un seient nou. Bueno, doncs, mire, mire, mire, vostè, veu, veu, exacte, es tracta d'això. Llavors, si vostè em, em, em vingués amb aquest assumpte de, del seient nou, a mi m'obligaria segurament a refer o a, a, a, a restablir els meus punts tant els, els límits com els favorables. Si vostè em ve amb la, que em canvia la, la, la el seient, jo amb un punt límit que estava en 130, igual ja puja a 140, amb la qual ja, ja hi ha coincidències entre el que vostè espera i el que jo vull oferir. Ah, llavors, de tot aquest, tota aquesta preparació de punto límite i punto más, faro, más favorable, ho tinc que fer per cada assumpte que jo vull posar sobre la taula. Val? Això és el que se'n diu la, la, la, la fase de planificació de, uh, de la preparació, de la negociació i entra ja dintre del primer punt del bargain set. És a dir, de, de la forma que tindria, agafo una fulla de paper i tindria el següent. Eh, per cada assumpte, preu. Punt més favorable, 100 pavos. Punt límit, jo mai pagaré 130, més de 130 pavos. Val? Mm. Després, un altre assumpte a negociar serien els recanvis. Sí? -huh. Mhm. recanvis, podria renegociar, jo ho apunto amb el paper, eh? podria, si vostè, eh, si el Jordi em, em, em facilita eh, unes càmeres de les rodes i un canvi al seient, val? jo podria rebaixar eh, de 120, val? A, a, i com a màxim 140 euros, és a dir, pagaria de 120 a 140 euros. Després, si el Jordi em digués que eh, i si jo li digués al Jordi que pot utilitzar la meva bici pels fins de setmanes, val? jo podria, eh, és a dir, li demanaria al Jordi una rebaixa de 10 euros. És a dir, per mi costaria, al Jordi li costaria 10 euros eh, si, eh, si jo li fes aquest favor. Entén vostè com va l'assumpte? Sí, però no, és... vostè no s'ha assegurat de que aquesta bici és, és meva, perquè igual és una bici robada que li estic venent jo per treure una pasta. Bueno, és habitual en el mercat de segona mà, no? Sí, però bueno, també com, roben com? els altres, no? <laughs> com, com? Sí. Aquí tothom roba, en certa forma. De fet, sí, De fet no, no, no, no s'arria amb l'assumpte, d'acord? Em sembla que s'arria més el assumpte que el seu, que el meu, però bueno. Molt però en, entén l'assumpte, eh? Això sí. d'agafar un paper i de cada assumpte que jo vull, vull per posar sobre la taula, posar els seus punts límits i el, el punt més favorable, és a dir, quan per mi seria una bona negociació i quan per mi seria el límit pel qual jo no estaria disposat a negociar amb vostè. Molt bé. Per cert, permeti'm fer un parèntesis perquè tinc, sí. tinc dues entrades eh, per a l'espectacle Bilderberg Club Cabaret. Bilderberg ah! Club Cabaret i que... qui ens escrigui un correu electrònic aquesta setmana, les dues persones que escriguin primer el correu electrònic del programa pues, doncs, eh, els hi regalarem aquestes entrades perquè puguin doncs, eh, entrar a la sala Montaner, al Teatre Montaner, a veure aquest espectacle que ha produït la sala Tron, sala Trono, i que protagonitzen Eh, eh que no ho veig, perdoni, aquí ho tinc, l'Oriol Grau, la Paloma Arza i el Fermí Fernández. Una producció de Sala Trono que es pot veure fins al 7 d'abril al Teatre Montaner de Barcelona i això doncs, és un regal sense negociar una entrada, diguéssim eh, un descompte del 50% en l'entrada d'aquest espectacle que el comentarem després mm. vostè coneix el Club Bilderberg? Dr. Herreis? Bueno, de, de, de, de aquell dels de ricatxos, no? Refereix vostè? Sí, sí, sí. Sí, vostè ha vist l'obra aquesta, senyor Gerrer? Sí, vaig anar-hi eh, el dissabte passat, sí. Mm, què tal, què tal? Com, com, està bé o què? Mm, bueno, uh, <laughs> no, no tinc la, la crònica escrita i hauré d'improvisar una mica, però si m'ho pregunta ara, pues, li diré que sí que em va agradar, però que tampoc és una cosa molt transgressora. Mm -hmm. eh, però que està bé, que està bé. Em recordo una mica algú la trinca, Sí. Però, però és millor que un espectacle musical de la trinca, crec. Sí. És més modern i, i bé, eh, l'Oriol Grau està molt bé i el guió està molt bé potser trobaria falta una mica més de transgressió, diguéssim, alguna mica més passat de voltes, però, bueno, déu nhi ja, ja ho explicaré, i, i està, està bastant bé, bastant, doncs, eh, interessant. Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, ja sap que aquesta gent, el que decideix a les seves reunions secretes, doncs, són imposicions, no?, polítiques. Aquesta gent no sé quines negociacions faran, però el que saben fer molt bé és pressionar amb els seus doncs, centres de think, tank, think tanks, no?, que en diuen, aquests centres d'investigació i difusió i, i de pressió Sí, cap, a, sí, sí. cap als polítics i les institucions públiques? D'aquestes sí, 100 o 200 famílies no? que hi ha pel món fent, fent de les seves. Mm. Bueno. Sí, sí. Sí, sí, sí, el, el tinc. El, sí, bueno, de fet, és, és una pena que passi aquestes coses eh, l'any 2013. És una pena que hi hagin aquests tios urbint com explotar més els recursos del món i de les persones i que, i, i que a més a més es permeti i s'aplaudeixi això. Això, això és la gran pena, que et surt, et resultat per la tele i surten gairebé com a Royce. Mm. No? Pues sí, sí, quasi, quasi. Però potser per això... Ja, després ho direm, eh? Mm, després ho explicaré, que potser no, no és tan important el Club Bilderberg com, com es diu, no? Hi ha altres societats secretes i altres organismes entrelligats que, que potser doncs, desconeixem més i aquest doncs, ja ja, és, doncs ja surt el... La papaderra. Bueno, és més públic perquè n'hi ha d'altres que ho són menys, no? Ja, però, però, però no, bueno... No, no estarà parlant vostè ja dels famosos Illuminati i totes aquestes coses? No, no, jo de conspiracions i de, de coses així misterioses, ocultes, no, no hi acostumo a entrar <laughs> i, i només és, una, és un comentari així diguéssim, analític personal, no? Però tornem al tema de la negociació, doctor Herreis, que, que hem d'avançar per aquí i d'alguna manera també doncs, <coughs> remarcar això, no? de, aquest nivell d'autonomia que, que ens pot donar aquestes eines per poder resoldre alternativament alguns conflictes, no? sense haver de passar per doncs, el jutge ni pels tribunals i poder negociar coses que ens puguin afavorir a, a les dues parts. Val, doncs, mira, bé, doncs, eh, sí, si em permet, eh, eh, tocarem els dos primers punts del, del, del Bargain Set i, no sé si, i crec que ja no tindrem més temps, perquè, val? Mm -hmm. Bueno, això, això depèn de vostè, però bueno. Doncs bé, bé anem, anem a suposar, anem a ficar-ho fàcil, val? I anem a suposar eh, un assumpte de, que jo li vull llogar un local amb un, amb un senyor del barri perquè vull vull, vull fer allà una, una, un casal per eh, tocar música amb els meus companys i, bueno, en fi, allà una petita associació. Val? Anem a posar a l'exemple senzill d'un local comercial que està abandonat. Li sembla? Sí, tenim 5 minuts per això, eh, doctor Herreis? Per... 5 minuts. Va, perfecte. Bé, doncs primer, primer, primer, el primer punt del Bargain Set, d'aquests 8 punts, o dels, de la preparació de regateo, com li vulgui dir vostè, és establir els objectius. <clears throat> val? Aquí hem de ser molt, molt creatius i hem de pensar en gran, val? Mm. Bé. O fer una estada al Marroc, potser, no? Perquè si parlem de regatets, allà s'aprèn molt, no? Que són... Mm, morra meva, són, són màgics. Mm. Mm. En saben, que... saben, no?, de negociar, són grans mercaders, a... meva, els magrebis. Marra meva, els, els magrebis els perses i els, i els asiàtics són una marravella negociant. Sí. Són una marravella. I, de fet, a mi m'emprenya molt, perquè jo quan he repetit... Bueno, és fins no fa gaire, quan ja vaig, viure, vaig vindre a viure aquí a, a aquest país, a Catalunya, o, o d'acord? Jo me recordo que anava pels mercats i jo podia regatejar. Li estic parlant de fa 20 anys, no, no fa gaire, eh? Mm. Inclús de les botigues jo anava a les botigues i regatejava, perquè m'encantava, era una de les coses que m'atraïen més de les cultures mediterrànies, el regateig, la interacció Eh, que es fa entre, entre venedor i comprador, que transcendeix d'un pur acte comercial de merda, per dir-ho d'aquesta forma, sinó que es crea allà un vincle molt bonic de diàleg, i m'encantava la costum que teníem aquí de regatejar, ara ja, això, això és inviable, és una pena. Mm -hmm. Però bueno, però bueno. Eh, el primer que de, el primer punt és l'objectiu. Quin és el meu objectiu i quin és l'objectiu de l'altra part. Això és molt important, Jordi. És molt important. És a dir, a priori el meu objectiu és arribar a llogar un local per, per estar amb els companys i fer una associació i fer activitats culturals. Val? Aquesta seria el, primer, el meu objectiu. I l'objectiu de l'altra part seria llogar el seu local que s'està podrint de fàstic. Podríem limitar-lo aquí, però no és així. Bueno, també es podria ocupar, no?, el, aquest local, si està molt abandonat. Correcte, una opció seria ocupar-lo i que és una de les coses que proba probablement amarrar al, al, al meu veí que té el local. Mm -hmm. Amb la qual se ria. El meu veí no tindria només un interès que és el que lloga el local, en tindria molts. Tindria llogar el local, tindria evitar que el local eh, soterri més, tindria, tindria un local que, que, que, que, que no pugui ser subjecte a aquestes coses que tenen tant els propietaris que tenen tantes coses que són és l'ocupació. Mm -hmm. mm? Mm-hmm. Tindria també la necessitat de de que algú li reformés el local. És a dir, el, els objectius no serien, no serria llogar el local, serien com a mínim quatre. Entén? Sí. Si jo determino els objectius del meu, del meu de l'altra part, podré començar a crear assumptes negociables. Fixi-t'hi vostè que ja n'hem nombrat quatre, i al cap d'ells està el preu, uh mhm. -huh. val? I com a cinquè seria, per exemple, el llogar local a un preu que, que amb ell li, li fos eh, positiu. Cinc punts. Bueno, i es podran fer concerts en, en directe, amb música en directe. Home, ja creu? sí. Perquè això està complicat a Barcelona, eh? Això està fatal. Un espai on es pugui fer música en directe, els permisos... Si, si li diem a aquest, mi, aquest propietari que volem fer música en directe, potser ja és un inconvenient. Bueno, seria un altre assumpte a negociar. Mm -hmm. No? I, i que si ens enterrem que aquest, si aquest senyor toca algun instrument, doncs pues, proposar-li que vingui allà a tocar la seva guitarra oh. la seva flauta, bueno. per dir lo d'alguna forma. També seria un, un assumpte a negociar. Pues aquí ja potser també es coneixen les, diguéssim, qüestions més personals, no? que a vegades també coneixent els interessos personals de l'altra part doncs la, la podem convèncer més o ens hi podem posar d'acord de manera més fàcil, sense, sense Clar, fer trampes, diguéssim, en aquest cas. No, no faria falta. Correcte, per això en, en negociació es diu que la informació és or, Ah, el tráfico de influències, tráfico bueno, d'informació... és preguntar, és la pregunta. Després vostè podria fer tràfic d'influències, clar, evidentment. Però si vostè s'informa sobre les necessitats de l'altre, obtindrà molts, molts, molts, molta informació que li permetrà ampliar els objectius. Mm -hmm. D'acord? La, la, I per l'altra banda, jo establiré els meus objectius. El meu, el meu objectiu quin és? Llogar un local? No, senyor. El meu objectiu no és llogar un local. El meu objectiu quin és? és tindre un espai per poder tocar música i fer activitats culturals amb els meus, amb els meus companys i que et costi, tingui un, un cost al mínim possible. Aquest és el meu objectiu. Sí. Val? No llogar aquest local del costat. Uh mhm. -huh. Llavors, si jo tinc aquest objectiu, se m'amplien molt les coses, també, perquè miro les coses des d'un altre punt de vista. Sí? Sí, sí. Val. Llavors, clar Val. Per què, per, què, per què ampliu les coses? Per què ampliu l'espectre? L'ampliu l'espectre perquè no està res subjecte a les demandes de l'altre, perquè jo m'he secat en aquest local, sinó que tindré moltes mirres per triar altres opcions. Perquè si resulta que després eh, eh, se'n posa en un altre local a mà, o un company té un altre local, o el que sigui, val? o, o em cedeixen un espai o qualsevol altra cosa, doncs jo ja no, no tinc per què ficar-me a l'ull en aquest local, sinó que puc, puc, puc, puc anar-me a altres postos. Sí? Uh mhm. -huh. Molt bé. A partir d'aquí, un cop hem, hem, hem determinat els objectius, passem ja, com a punt 2, a fer el que és la llista d'assumptes a negociar i tant nostra com del client. És a dir, aquells assumptes que nosaltres posarem sobre la taula, a l'hora de negociar, determinant quins són els nostres punts més favorables i els nostres punts límits i els punts favorables i límits del client. Ai, de, perdó, del client, del, del propietari del, del local. Tot això ho farem sobre paper. És molt important fer-ho sobre paper. Sí. Val? Uh mhm. -huh. I a partir d'aquí també escriurem els quins són els, les nostres prioritats. Val? Li, pos, li, pos, li posaré un exemple que tinc aquí a mà. Ara, ara sí que hauríem d'anar tancant, eh, doctor Harris, que portem més de 30 minuts. 30... Val, doncs, si em permet, serrem ens... molt breu amb aquesta taula, vale? D'acord. Hem, hem detectat, en aquest cas, 1, 2, 3, 4, 5 assumptes negociables. Sí? Sí. Pr primer, el preu del lloguer, val? que el nostre punt favorable són 350 euros, i el màxim que podríem pagar són 400. Val? Els anys, els anys de lloguer, molt important, també és molt negociable, això. Nosaltres, el nostre primer punt, punt més favorable serien 10 anys i el punt límit serien 5. Menys de 5 no volem llogar. Els impostos, ja, ja sap vostè que els locals comercials tenen impostos, val? que vagin incluïts amb el, amb, el, amb, el, amb, el, amb el lloguer o que anem a mitja o que estiguin com a més, més, més favorable que els pagui a l'amo. Però tot això és de sentit comú, no? Quin, o sigui, diguéssim, quina és la novetat que estem, que estem diguéssim, revelant? Pues que la, pues, és que, pues aquest, permeti'm, aquest, eh? Permeti'm el, la, la pregunta. Que aquest sentit comú no s'aplica mai. Perquè, per exemple, jo que assessoro a persones, val? A, a processos de negociació només es fixen en un, en un aspecte. Per exemple, en processos d'acomiadament jo normalment assessorro els, els, el, el treballador, val? Alguna, alguna vegada també a l'altra part, <laughs> però bueno, eh, només, només es fixa, només es mirra eh, la indemnització. Ja està. No es mirra res més. Val? A els lloguers o en els compraventes només es mirra el preu. No es mirra res més. Val? Bueno, no, ah, no sé. Digui'm? que amb la cultura que hi ha del totxo aquí jo crec que es miren bastantes més coses, però bé, en fi, perquè ah, aquí, ah, bueno, sí, sí, sí, aquí ja està ple d'especuladors que, han, que han rellogat i que han comprat per vendre i ara no poden vendre i... Sí, sí, però Mira, si la gent... Això, fix, vostè, preu, vendre, vendre, si, si va al pàrquing o no va al pàrquing o, o hi ha terracero o no terracero, però no, no es mira res més. Vale, I, i, jo això li dic per referència, no es mira res més que l'objectiu número 1. Es tracten un o dos objectius al màxim, val? en processos d'acomiadament, per exemple, es, es, es mira només l'indemnització i el pla de pagaments, no es mira res més. I en mil assumptes negociables més. Bueno. Val? Per exemple, ja per acabar, eh? eh també puc, eh, per negociar l'inici del nou contracte, també puc negociar la col·locació de la nova persiana perquè està fet una merda, l'acondicionament eh, del local d'interior que fot fàstic, i també puc negociar, si m'enterro, eh, eh, que necessita un espai el propietari de deixar-li un espai dintre del propi, de la propi eh, eh local social. Però a veure, doctor Herreis, de, comparteixi'ns algun secret de, de, com, de com negociar, diguéssim, perquè tot això és molt estàndard, no? Permeti'm que li repeteixi, ja sé que em diu que, que no s'utilitza, però algun secret, diguéssim, així que s'amaga potser de la carpeta i que, que, que, que, que, no, que no ens vol compartir... Però això vindrà després. Això vindrà després, ho guardem per després. Sí, clar, això són tàctiques de negociació, és a dir, vostè un, però, un cop té això preparat, l'estratègia, la, la, la, la tàctica és com vostè ho presenta. Però clar, si vostè no té això preparat, no podrà, no podrà fer res, perquè llavors no hi, ha, no hi haurà assumptes negociables Llavors no, vostè, vostè no podrà combinar assumptes perquè la, el procés de negociació, de negociació li, li surti més al, al seu favor. Ni tampoc, és a dir, no podrà generar una, una, una, una negociació col·laborativa. Serà sempre integrativa, d'un sol assumpte o dos, com a màxim. Val? D'acord. I després, no podrà aplicar, per exemple, tàctiques com és, per exemple, eh, anclar-se en el punt medi de la sopa. La sopa, la sopa, és, és la zona de possible acuerdo. Val? Però això són tàctiques que s'apliquen després. Per exemple, si jo, si jo vull eh, pagar eh, 350 euros de lloguer, jo no mai obriré, jo sempre obriré en 350 euros. Vale? I mai passaré, mai passaré més enllà dels 375 euros, sent amb un punt límit 400. Però clar, totes aquestes tàctiques val? ja s'explicaran després. Per què, per què Clarré al punt mig de, la, de, la, de, la, de aquests 375 que estan mig camí entre 354 i 400? Perquè a l'altre té la visió de que és el punt mig, val? amb la qual serà molt més fàcil que arribi un acord de 375. Això se'n diu anclar percepciones en la sopa. Uf, molt bé, la sopa, zona la sopa, però clar, de possible acord. Digue'm? Zona de possible acord, oi? Zona de possible acord. Però clar, primer, si no hi ha aquesta preparació estratègica, no hi ha tàctica a aplicar. Molt bé. Jo tenia algunes preguntes per fer-li, però haurem de deixar pel, per la propera setmana perquè ja estem a l'última mitja hora de programa, són les 9 i 34 minuts i encara tenim alguna, alguna cosa de contingut per, per també compartir aquí el programa Uh mhm. -huh. Si vol dir el, alguna última coseta molt ràpidament, doctor Serra, si us plau, i, i haurem d'acomiadar ja per avui. Val, doncs sí, doncs recordar que quedarien quatre punts més vale, dintre de la, la, el procés de negociació, que serien eh, les games, els, el llistat de criteris, objectius i argumentos, eh, la, eh, la detecció del mapan, que no, que no Nepal, Mm, ho vam comentar la setmana passada. Sí, correcte, meu i seu. P Podem recordar-ho? Mapalm sí. era eh, millor... Sí, mejor alternativa possible a l'acord de negociar. És a dir, per exemple, que si jo no llogo el local aquest pel, pel, per estar amb els meus amics, sé que puc anar a un local que està a quatre carrers més enllà, que també m'interessa. Mm. Val? Molt bé. Això és l'arribaven. I després el llistat d'assumptes creatius perquè totes les parts puguin sortir guanyant. Quedarien aquests quatre punts i després ja entraríem purament amb aquestes tàctiques que hem parlat ara, val? que n'hi ha moltes. Molt bé. Jo li, faré, li faig una pregunta que, que perquè me la respongui la setmana que ve, si vol. Li sembla bé? bé? Molt bé. Bueno, segons eh, un, bueno, una, una escola de, de pau, <laughs> bueno, diguem-ho diguem, ja perquè és d'on surt la font, l'Escola de Cultura de Pau de, de la Universitat Autònoma de, de Barcelona. Sí, del teu amic Oliverra, no? Mm, no, bueno, del Vicenç Fisa. Mm, val, val, val, val. Eh, que ells segueixen diferents conflictes armats arreu del món, arriben a la conclusió de que el 82% dels conflictes armats dels últims 20 anys s'han resolt amb una negociació jo li diria a vostè que sí que aquesta estadística té trampa i, i en tot cas com la interpreta vostè. El 82% dels conflictes armats han acabat amb negociació en, en, en mig d'un bany, d'un bany de sang, no? com, com, eh, Suposo que la sopa era ben, ben <laughs> sanguinolienta, com diu vostè, Uh, però bé, el, li, li deixo perquè ho respongui la setmana que ve, perquè de veritat que, que se'ns se, se en va el temps, que hem començat a les 9 menys 5 i són les 10 menys 20 ben bé, o sigui que hem fet una, un dels capítols més llargs avui, si no, si no estic veient malament el, el rellotge. Doncs és, és possible, és possible, però deixi'm respondre ràpidament a, la, a el que vostè ha dit. Si el tractat de Versalles, que va aplastar Alemanya a principis de, a, després de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, és, un, és una negociació, doncs llavors aquest senyor té raó. Claríssim. No? <laughs> Molt bé, doctor Herreis. Moltíssimes gràcies per col·laborar amb la Corneta una setmana més. A vostè, senyor Jordi. Ha sigut un plaer, com sempre ens escoltem o ens veiem el, el proper dimarts. Molt bé, si no vols, sí, sí, sí, correcte. Molt bé, molt bona setmana. Moltes gràcies, doctor Herreis. Igualment, senyor Jordi. Adéu. Sa salut. Salut, salut. Thank you. Doncs recordo, com he dit a, fa uns minuts, que tenim dues entrades, que són un 50% de descompte en el preu normal de l'entrada, per veure aquest espectacle Bilderberg Club Cabaret. A les dues primeres persones que escriguin al correu electrònic del programa, doncs les podran aconseguir. El correu de la corneta és lacorneta91.4 fm arroba gmail.com lacorneta91.4 fm arroba gmail.com 91.4 FM, punt, amb un punt, i FM amb dos lletres, F i M. O sigui, i M. Sense E, E, E, M, E. M'aplico? La corneta 91.4 fm arroba gmail.com i a eh, aquesta música tan marxosa del Django Ranjo Festival de Nova York doncs il·lustrant la corneta d'aquest dimarts 5 de març del 2013 teníem un àudio preparat per escoltar a un suposat especialista en el Club Bilderberg que ha escrit un llibre doncs, del qual s'han fet bastanta publicitat i que és el eh, Daniel Estulin Daniel o Daniel Estulin un ex agent del KGB de la Unió Soviètica i en una entrevista que li feia Walter Martínez del programa Dossier d'una televisió venezolana Mm, bueno, la veritat és que deien moltes tonteries i, i potser millor que no l'hagi posat, però bueno, m'havia currat l'edició de l'àudio i, i bueno, eh, ja que ho, ho he fet, posaré al principi una miqueta per escoltar-los i així també entrem en el tema que juntament amb el judici del soldat Bradley Manning qui va filtrar els documents eh, secrets del, de l'exèrcit dels Estats Units a Wikileaks, doncs és el tema protagonista de la corneta d'aquest dimarts. Bradley Manning, Bradley Manning, Wikileaks i també el club Bilderberg. Bilderberg. Escoltem doncs, eh, una miqueta més eh, aquests guitarristes a lo Django Rangio i entrem en l'àudio els primers minuts d'aquest àudio que us comentava del Daniel Stulin y si esto no se trata del concepto de empresa mundial SA, complicado de explicarlo si esto no es una conspiración judío-masónica, que es un lugar común ya gastado. Tampoco es un ojo que ve todo. Tampoco es el ojo que ve todo. Y la tercera, ¿no es? Eh, no es el gobierno mundial. no es el gobierno mundial. Pero todo esto comenzó en una reunión en Bilderberg Empezó en 1954 uh, en, uh, en un pequeño pequeño ciudad, ¿no? aldea, en las afueras de Ámsterdam, um, una reunión liderada por el, uh, el verdadero padre de, Bilderberg, que es el uh, príncipe Bernardo, el ex nazi de SS y el padre de, de Reina Beatriz de Holanda, eh, la mujer obviamente fuerte dentro del Club Bilderberg. Um, el, ah, el, concepto en sí, ¿no? Bilderberg, mucha gente piensa, eh, acaba de descubrirlo, ¿no? La sociedad secreta poderosísima, ¿no? Pero Bilderberg, diría yo, es ah, la tierra media de Tolkien por decir de alguna forma. Hay muchísimas sociedades muy por encima, hay muchos que están por debajo, pero Bilderberg básicamente es una confluencia de intereses, por un lado nazis, porque lo fundaron por nazis y aparte lo que hoy día se llama Bilderberg. Es una creación de sinarquismo internacional que financiaron a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, por un lado, y otra rama es la rama, obviamente, de realeza, ah, porque lo que es Bilderberg en realidad son antiguos alianza de OTAN. Presidentes de todos esos países europeos, Estados Unidos y Canadá, los top 50 60 consejeros delegados de más grandes empresas del mundo occidental, a comisarios europeos, los principales medios de comunicación. ¿Dirías tú que por un lado militar la OTAN enmarca bien el poder de Bilderberg? Ah, es, digamos, eh, la, mano derecha de ejecución de algunos de los proyectos. El poder ejecutivo. De Efectivamente, sobre todo. Ahora, el otro que es, encaja en mi vieja teoría de que hay dos siempre hay dos guerras, la guerra real y la paralela o alternativa en los medios de comunicación, que es lo que viene eh, al manejo de la neurona. Eso me apasiona. Explícanos cómo manejan los medios de comunicación. Lo interesante es ah, cómo, se, eh, cómo se lleva a, a explicar las noticias, porque lo que han conseguido los medios de, comunicación es convencer a nosotros que lo que estamos viendo en la televisión o que estamos viendo en, la portada leyendo de, New York Times o de Washington Post tiene que ser la verdad porque cualquier otra cosa, cualquier noticia, cualquier libro mío, cualquier pronunciamiento que cuento yo, las cosas de las que vamos a hablar esta noche, si son verdades, ¿por qué no está en la portada de New York Times? hasta que la gente se da cuenta que los medios de comunicación forman parte de la élite mundial. Y esta élite mundial, que obviamente New York Times, Washington Post, se, su consejo de administración y, obviamente sus accionistas que cambian y compran y se venden en los mercados de valores, forman parte de este mm, entrelazado entre las empresas, medios de comunicación a, ah, eh, nivel político, militar, industrial, financiero, y a ah, esta mezcla es lo que se llama Club Builder, porque al final, repito, es la tierra media de Tolkien. Lo interesante es cómo se utilizan esa gente en los medios de comunicación. Y un brazo de guerra psicológica paralela que sería el manejo de los grandes medios de comunicación. El mes de enero, <clears throat> Foro de Davos, se celebra su reunión anual. Luego, el mes de marzo, Consejo de Relaciones Exteriores, que es un grupo hermano a Club Bilderberg en Estados Unidos, tiene su reunión anual. Eh, en el mes de abril, eh, Comisión Trilateral también se reúne. En mayo, junio, Bilderberg tiene la reunión suya. En septiembre, el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. En octubre, noviembre y diciembre, eh, Comisión Trilateral América y Europa-Asia tiene su reunión regional. Pero no hay una persona o un grupo pequeño de gente que están manejando todas esas reuniones ni sacando las noticias en los medios de comunicación. Ah, perdón, pero si vemos los grupos de accionistas de los grandes medios, podemos encontrar vasos comunicantes y más que vasos, arterias vitales. Por supuesto. Se han adueñado de los grandes sellos. New York Times, Washington Post, todos han caído en las mismas manos. Efectivamente. Eh, ya no hay una cadena independiente como CBS, ahora tenemos Fox, CNN peleando a ver quién es más a la derecha y quién manipula más. ¿Cómo se La última reunión de Bilderberg fue en España, Efectivamente, eh, a principios de junio de este año. ¿Qué, qué, viene a, a, qué extrapolas a partir de eso? Bueno, a partir de ahí, unos, el tema principal, por encima de todo, es la preocupación por la supervivencia de euro y de comunidad europea, algo que lleva un proyecto, su proyecto estrella desde que empezó Bilderberg en los años 50. El concepto otra vez no es gobierno mundial, sino crear bloques económicos, el poder fáctico financiero mundial. Y Entonces, eh, como el mundo financiero básicamente ya se desplomado, lo que estamos viendo ahora mismo es el, último coletazo de este desplome financiero generalizado mundial, la preocupación de las potencias europeas como Alemania, Francia, obviamente, Holanda, es eh, qué hacer porque eh, por un lado están diciendo vamos a ver, hemos, acabamos de invertir 750 mil millones de dólares en salvar a Grecia pero eso es solo el punto de Isabel. Perdón, ¿cuánto en salvar a Grecia? 750 mil millones de dólares. Eso es un poco más de lo que dicen los cables. <laughs> Por lo menos los cables que yo he leído. los números son 750 mil millones de dólares. Y ahora viene la peor parte, es que esto es el punto de Isabel. Ahora están diciendo, ahora viene lo gordo, ahora viene España, ahora viene Portugal, ahora viene Italia, ahora viene Irlanda de ahí para acá, la Europa de las patrias de De Gaulle a la Europa del euro de hoy, ¿cómo la ves? Lo veo, <laughs> no lo veo, punto. Es decir, una de las ah, ah, decisiones tomadas en la reunión del Club Bilderberg de este año es crear dos Europas. Una Europa de los países mm, solventes, ah, entre comillas, Francia no es solvente, pero por lo menos es más solvente que España. Francia, Alemania, Holanda, Austria. Y por otro lado, los ah, países de segunda división serían, ¿no? Los países como España, Portugal, Italia. Y entonces el plan es echar a estos países lo que para España sería supuestamente muy, muy grave y ah, dejarles fuera hasta que arreglen su sistema financiero y luego dejarles entrar otra vez, algo que ah, preocupa muchísimo al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque yo públicamente he dicho justo después de la reunión del Club de que para España salir de la crisis. Yo decía públicamente que lo único que puede salvar a España es que España mm, de forma voluntaria salga de euro. Vuelve al concepto de, Franco Roosevelt, de Lenin Roosevelt, gobierno americano, después de la Gran Depresión, que al final es eso, el concepto de volver a ser un Estado-nación, con su constitución, tu propia bandera, tu moneda, tu país, tu frontera, tuyo, que no trabajas para los intereses de los demás, porque España, siendo miembro de la Comunidad Europea o cualquier otro país, por ejemplo, no tiene derecho ni dar de comer a su gente, todo esto viene de Bruselas, de personas no elegidos por nadie, que da órdenes a los países supuestamente soberanos, que ya no lo son, en la Unión de 27. ¿Y qué hacemos con las bases de la OTAN que están en todos esos países de segunda división? El Mediterráneo no se lo puedes dejar a la flota rusa. Mm, ¿Por qué no? <laughs> ¿Por qué sí? <laughs> Ah, son... No, es que me desagrade la posibilidad. ¿eh? La sexta flota me cae gorda, pero en <laughs> fin, es la contraparte. Tú ten en cuenta que el, el, concepto de, las ayudas, a, eh, los sobre Perdón, y un agregado, la oleada de inmigrantes de África, del Magreb, que cruzan el Mediterráneo hacia Europa. ¿Qué vas a hacer? No puedes hacer un pogrom con ellos. Ah, <laughs> bueno, el, el, concepto de, de, inmigración es sí, Tú estás hablando de de Europa blanca cristiana, porque al final Europa es blanca y es cristiana, es lema de, varios países, de varios partidos de derechas, ¿no? En Italia, en, ah, en, en Portugal, en, ah, ah, Yo, diría que algo más que derechas, se han vuelto medio fascistas, tienen nostalgia de la Segunda Guerra. <laughs> el, el, el, sí, desde luego, volver por encima de todo ser salvación. Y, y esto rompería la, la, Unión Europea y esto... Mm, destrozaría los planes del Club Bilderberg y todos esos atóricos que trabajan con ellos de crear su empresa mundial. Ok, a Bilderberg supongamos que se le va de las manos esto. Bueno, de hecho les se le ha ido de las manos. Las grandes instituciones tienden a autopreservarse igual que los burócratas. ¿Y qué, qué opina la OTAN de esto? Eh, eh, están obviamente nada contentos, pero nada contentos porque lo que acabas de comentar se les ha ido de las manos. acomiadant el programa perquè se'ns han fet ben bé les 10 del matí. Hem començat a les 8 i ja són les 10 menys 7 minuts, les 9 i 53, segons marca l'horari del rellotge que estic mirant aquí a l'estudi de Contrabanda FM. Hem escoltat un fragment d'una entrevista que està penjada a internet d'aquest programa de Venezuela que es diu Dossier, d'un senyor que va amb un parxe a l'ull, com si fos un pirata, un personatge doncs, una mica misteriós, eh, em sembla que és uruguaià, i entrevistava eh, el senyor aquest que es diu Daniel Estolín, un exagent del KGB, <laughs> dels serveis secrets de la Unió Soviètica, que s'ha fet popular amb els seus llibres bestsellers sobre el club Bildelsberg i també sobre Wikileaks. I recordo una, una vegada més que tenim dos tiquets de, de descompte per anar al teatre. Qui vulgui veure un espectacle de cabaret que es diu Bildelberg Club Cabaret, doncs si escriu un, un correu electrònic al programa li farem arribar o li facilitarem aquests tiquets de descompte perquè pugui veure aquest espectacle. El correu electrònic és lacorneta91.4 fm arroba gmail.com lacorneta91.4 fm arroba gmail.com I Dit això, doncs ja ens acomiadem, perquè mm, no tenim temps per res més, pràcticament. Només recordar que avui hem començat amb uns titulars una mica especials, no tenia els deures fets i he improvisat doncs, un, una lectura de algunes webs de contrainformació com Nodo 50, La Jaine, Rebellion, La Tele i també Voltairenet, entre d'altres eh, que, que ara m'oblidaré segurament, Mm, alguna més he, he llegit perquè sapigueu doncs, alguns, tit alguns titulars dels articles que es publiquen en aquestes pàgines de contrainformació. La setmana que ve tornarem amb el format habitual d'aquests titulars de datos Mm -hmm. I sobretot a, avui el que remarcarem i recordarem una i altra vegada és el procés judicial que ja s'ha obert finalment amb el soldat Bradley Manning acusat de fer les filtracions a Wikileaks de tots aquests documents secrets que es van publicar en aquest web del de el famós Julian Assange bueno, a poc a poc doncs, anirem seguint informació i, i tornarem a parlar-ne perquè per exemple, per improvisar alguna molt ràpidament respecte a Wikileaks, doncs sembla ser que té una financiació de, pràcticament es pot dir que directament de la CIA, dels serveis secrets dels Estats Units, a través d'una de les fundacions afins i per tant doncs mm, tot és eh, complicat de, de dir amb certesa, és difícil saber quina és la veritat i sempre hi ha la possibilitat de que sigui doncs, una plataforma doncs, al servei d'altres interessos que no són els de la llibertat d'expressió. En qualsevol cas, el que sembla segur és que Bradley Mining no tindria doncs, coneixement d'això i hauria facilitat aquests documents secrets a Wikileaks perquè, com ell mateix va dir, en aquesta declaració de doncs fa pocs dies primer ho va oferir a alguns diaris que no van voler publicar-los també hem parlat amb el doctor Herreis i hem compartit un nou capítol de la resolució alternativa de conflictes i hem parlat una miqueta del Club Bilderberg. Tornarem el proper dimarts amb més coses, com sempre, de 8 a 10 del matí, aquí a la sintonia de Contrabanda FM, Ràdio Lliure, no comercial, assembleària, autogestionada de Barcelona. També per internet a contrabanda.org. Res més, moltes gràcies per acompanyar-nos, que acabeu de passar un bon matí del dimarts i tingueu una molt bona setmana. Tornarem la setmana que ve. Fins llavors, salut! Salut!